اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً Audu billahi sami lalai min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Masu warwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi, goma ga watan Sha'ban na shekara ta 1435 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da takwas ga watan Yuni na shekara ta 2014. A yau ma dai ga mu mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fitowar rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kan aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin amsa fasawa a kan lambobin waya na sufuri ta sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wata sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wata sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wata sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka ka za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a yau ma dai gamu tare da shi malami a dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano domin amsa tambayoyin naku kuma sunana na sidira sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akar makalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya mun fara magana akan wasu abubuwa guda hudu wanda imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa sa al kafi liman sa'ala an dawa'i shafi ko kuma ad-da'u wad-dawa ya ambace su yace wanda ya tsara waɗannan abubuwa guda hudu ya tsara addinin sa wanda sune ne yace al-lahazat wal khatarat wal lafazat wal khutuwat wato al-lahazat shine abin da ya shafi ganin sa ko abin da zai gani wal da abin da zai yi tunaninsa ko ya saƙa shi a ransa wal lafazat da abin da zai furta shi da bakinsa wal da kuma takunsa ko tattakinsa ko faɗi tashinsa jiya muka yi maganar abubuwa guda biyu al lahazat da kuma al khatarat wanda a yanzu za mu yi bayanin guda biyu ɗin da suka rage da imamu ibn qayyim yake cewa ya kamata mutum ya zama bayan bage an ya kuna bawaba nafsihi ala hadhihi al-abwab abuwa bil'arba ya kamata mutum ya zama mai gadi da kansa ga waɗannan ƙofofi guda hudu riba ribata ala ha da zai lazimci ribado wato a kan iyakokinsu fa hayar yadkhulu ado ta waɗannan ƙofofi hudu ne maƙi yake shigo wa ɗan adam fa yajusu su diyar ya yi shiga gidansa ya gidaddajensa ya masa kaca-kaca wa yi tabbiru ma ala tatbira ya lalata masa dukkan wani abin da ya gina ce kuma wa aksaru ma dukulul ma'asi ala al'abd min hadhihi al-abwab al kuma yawanci saban Allah yana shigo wa bawa daga waɗannan kofofi guda hudu to waɗannan kofofi guda hudu kamar da muka ce mun yi magana akan na biyu da na ɗaya da na biyu na uku shine allafazat wato abinda ɗan adam zai ke furtawa abinda ɗan adam zai faɗa da bakinsa ya kamata mutum ya rike harshensa ya kamata ya san cewa duk abinda zai furta da bakinsa abinda zai furta da harshensa wani bangare ne na aikinsa da yawa daga cikin mutane ba sa la'akari da wannan ba sa ɗaukan cewa maganganunsu bangare ne na ayyukansu wato ayyuka ba wai kawai abinda za ka yi da da hannayenka ba ko da ƙafafuwanka ko da gangan jikinka a abinda ma za ka furta da bakinka maganganun da za ka yi da bakinka ɓangare ne na aikinka aikinka kuma a kansa ake maka hisabi kaga ashe abin da ya kasance mai kyau daga cikin maganganunka babu shakka za a yi maka hisabi a kansa Hakanan, nan abin da ya kasance mara kyau shi ma za a yi maka hisabi a kansa mafi girman abin da ɗan adam yake yi na aiki shine tauhidi tauhidin nan da farkon abin da ake furta da baki ake furta shi kalmar shahada la ilaha illallah sanan akan warware ta da baki shi kaga aiki ko abin da baki yake furtawa wani abu ne da mai girma daga cikin aiki na dan adam ko ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau shi yasa Umar dan Abdulaziz yake gyarawa ainihin masu waccan fahimtar wato muguwar fahimtar su su rika daukan maganganun su ba aikin su bane yake cewa man alima anna al-kalama min amalihi amsaka anil kalami fi ma la ya'ni duk wanda ya san ya hakikanci cewa maganar safa wani bangare ne na aikinsa to zai daina magana akan abin da bai shafe shi ba ko abin da ba shi da muhimmanci a gurinsa da dama idan aka ce mutum ya ya daina shiga sharaba shanu a musulunci da ake nufi ne lisani Allahu wal kalam shine mutum ya tsare ainihin bakinsa da harshensa daga yasasshiyar magana kamar da ya zo a wani hadisi a cikin musulun imamu Ahmad inna min husni islamin mar'i kallatar kalami fi ma a cikin ruwayar imam ahmad yana daga cikin kan musuluncin mutum karancin magana karanta magana akan abin da ba shi da muhimmanci a gurinsa hakanan abu darda yake cewa min fiqhir rajuli qillatul kalam fi ma la ya'ni yana daga cikin fiqhun mutum wato fahimtarsa da daga addini ya zama mai karancin magana ne kan abin da ba shi da muhimmanci a gurinsa ayan nan da take cikin suratul qaf ita kadai ma idan mutun ya ji ta ya karanta ta ta ta zama masa linzami ko ta sa masa takunkumi ga barin magana da ba ta da amfani a gunsa ko magana da ba ta dace ba Allah ta'ala na ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ce haƙiƙa mun halarci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun kuma san abin da ransu take sassaƙawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi sama da jijiyar wuyansa iz yatalaqqa ne, lokacin da masu haɗuwa masu haɗuwa su biyu suke haɗuwa anil yamini ɗaya a dama wa an shimali ɗaya a hagu ka'id suna zaune ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu maganar da zai furta face a gabansa akwai wanda yake mai sa ido kuma halartacce wato wanda yake a halarci ko da yaushe yana gurin shine mala'ika sauraka ashe ko wannan mutum yake karantawa ko yake ji ana karantawa ana fassara masa ya isa ya zama masa takunkumi ya masa linzami game da kutsawa da maganganu cikin abin da ba shi da amfani da yawa mutane ba sa la'akari da wannan ba su san sharrin harshe ba harshe hadari ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mu'az ibn jabal ya ce kuffa alaika hada ya ce ka kame wannan annabi ya kama nutsa masa harshen sai ce ka rike wannan معاذ بن جبل يتي وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يعني يا رسول الله أبن ما مكي فدا ذا أكاما مؤكنسا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أمك ما هي يفيك تايوابك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم النبي يتي ما هي يفيك تايوابك wato ya aka yi har ba za ka fahimci wannan ba shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wutar jahannama akan akan fuskokinsu ko akan karan hancinsu annabi ya ce illa hasairu alsinatihim ba sai abin nan da harsunansu suka girba ba wato abin da yake jefa mutane jahannama ba shi ne abin da harshen su ya girba ba laifuffukansu da suka yi babban manyan laifukan da aka yi a tarihin kafuwar duniya a rayuwar duniya a halittar duniya ai mabda'u halisan harshe shi ne mafarinta mai ya halaka iblis akwai abin da ya halaka shi illa faɗarsa ana khairun minhu ne min narin wa khalaqtahu min wannan magana ita halaka iblis ka jawo masa la'ana wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ce la'ana ta ta tabbata akan ka har alkiyama ta tashi me ya jawo masa wannan la'ana ta har abada abinda ya bude baki ya gaya wa Allah ce ana khairun minhu ni nafi nafi annabi adam alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kayi ni da wuta shi kayi shi da tabo wannan maganar da ya furta ita ta jawo masa la'ana tsinuwar Allah take bin sa har alkiyama ta tashi me ya jawo wa fir'auna halaka cewa dai ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ne ubangijin kuma daukaki yace ba ban san kuna da wata wani abun bauta ba in ba ni ba wannan magana ita ce ta jawo masa la'anar Allah ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab ita ta jawo ake azabta shi tun daga lokacin da Allah ta'ala ya dilmiyar da shi a cikin teku har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi yana cikin azaba ba dare ba rana me ya jefa shi cikin wannan kalma ce da ya faɗa ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum ilahin ghairi ya haba ana ibn li sarhan ablugha al-asbab asbab as-samawati fa attali ala ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba waɗannan baƙaƙen kalmomi da ya rika faɗa su suka halaka shi Ashe shi kaga harshe harshe ba karamin haɗari ba ne wanda ya kamata a ce ɗan adam ya riƙe sa. kamar da annabi ya ce kuffa alaika haza ka riƙe wannan ka kame shi kai yi masa linzami amma a yanzu a gaskiya babu abin da muke sakarwa linzami irin harshe har ma muna ganin wani bajinta ne wani ma ya ɗauka wannan ita ce hanyar cin abincinsa ce hanyar sana'arsa ya yi ta zuba ya faɗi abin da ya ga dama ya faɗa ma wasu wani lokaci ya yi azarɓaɓi ya wuce iyaka ya yi zalunci wani lokaci ya yi ta'addanci duk a cikin maganarsa to sani cewa waɗannan abin da muke faɗa ɗin fa akwai fa waɗannan da Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib wanda yana nan yana sa ido ko da yaushe a tit kuma a halarce yake fa ba rabuwa yake da kai ba kuma Allah ce ma yalfizu min qawlin malamai suka ce qawlin anan na kira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum duk wata kalma da ka faɗa min ko kowace irin kalma ce ka faɗa wace irin kalma ce ka faɗa sai sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ta'lamuna ma falo Allah ce akan ku akan ku a tsaye akwai waɗanda suke masu kula mala'iku masu kula kiraman masu karanci ne katibi da kuma rubuta ne suna sane da kuma abinda kuke aikatawa haka babu abinda ba za su rubuta ba ba waɗanda za a ba su cin hanci ba ne ba waɗanda za a zare musu ido ba ne ba waɗanda za a ziga wato za a je a kai ƙaransu gun wasu ba ne don su canza abin da suka rubuta abin da zai canza wa mutum wannan abu sai tuba ya ce ya tuba ya daina ya koma ga Allah amma alal hakika mutane ana ainihin wasa da wannan janibin shi yasa ibul qayyim ya ambaci wannan shi wannan shine abu na uku kofa ta uku da shi ɗan yake shigo wa mutum kofar lafazinsa kalmominsa abinda yake furtawa furicinsa maganganunsa wanda wajibi ne a nan ma mutum ya zamo mai gadi ga kansa wanda zai rika gadin irin abin da wato yake fita daga bakinsa ya tabbatar abin da zai fita daga bakinsa mai kyau ne kalma guda daya annabi sallallahu alaihi ce, yace dayan ku zai yi kalma guda daya wacce take da ta yarda Allah ce baya zaton za ta ainihin kai shi wani matsayi ta kai shi wani babban matsayi na ne da samun yarda Allah kalma ce zai faɗe ta haka wani lokaci a cikin magana haka ko a cikin hira ko a cikin wata tattaunawa mai kyau mai ma'ana wacce za ta sa masa yarda Allah magita ta Allah yarda da shi akan wannan Allah na bai ce kuma ɗayanku zai iya yin wata kalma wacce la yulqi laha balan inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min sakhati llahi la yulqi laha balan tahwi bihi fi an-nari 70 Na nabi shi dayan ku kuma zai iya wata kalma ƙwaya ɗaya. wacce take tattare da fushin Allah wacce sanda zai je hota ma bai damu ba bai ma ɗauka wata kalma bace wacce take da mm, muni amma da yake ta tattare fushin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yahwi biha fi an-nari 70 kharifan zai zai gangara a cikin wuta gangarawa ta shekara 70 wato idan aka jefa shi cikin wuta kafin ya kai karshen matsugunin sa a wuta sai ya shekara 70 yana kasa wannan wani bala'i ne kalma ɗaya ce da kai shi shi yasa ibnu qayyim ya ambaci wannan cikin abubuwan da dan adam ya kamata ya kofar da ya kamata ya kokarin toshewa kada ya yadda ya barta haka nan shaidan ya sadado ya rika ainihin farautarsa ta nan shi bai sani ba shi ya sa sahabbai suka kasance masu tsantsaini cikin maganganunsu masu tsantsaini cikin su sukan yi ƙoƙari su ga cewa in sun gaya wa mutum kalmar da ya ta masa ta taɓata masa su yi ƙoƙari tun a duniya su fanshi duniya su fanshi saboda haka a lokacin sai na abubakar suna zaune da umar sai ya gaya wa umar wata magana shi umar bai ji daɗi ba sai na abubakar ya ce umar ya haƙuri umar ya tashi ya tafi hankalin sai na abubakar ya tashi nan da nan ya bi umar a har gida ya ce aka ce umar ya fita ba umar bai shigo ba ya nufi wajen manzan Allah manzan Allah yana ganin sai ya ce amma sahibu kun faƙar ramar yana hango yadda sai da abubakar ya nufo su ya ce to wannan dan uwan naku ya shiga cikin wani tashin hankali garin irin yadda sai da abubakar ke tafiya yana zuwa ce ya rasu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ga abin da ya kasance tsakanina da Umar cikin magana na gaya masa wata magana da ransa tafiya baci na nemi ya yafe mu amma haƙi sauraro na annabi sallallahu alaihi wasallam rai shi ya baci ya dubi ya dubi ya dubi Umar ya dubi sauran sahabban sa yace ba za ku kare mu abokin nan nawa ba fa hal antum tariku li sahibi li ta tariku li sahibi ba za ku kare mu abokin lokacin da na fara kiran ku zuwa ga da'awa zuwa ga musulunci duk kare ta ku kai shi yace ni gaskiya nake ya bani dukiyar da babu wanda ya bani ita ya taimaka min da dukiyarsa annabi ya ta faɗa na abubakar ya uh, sai na umar ya gurfa na gaban sai yana ta bada hakuri yana ta bada hakuri shi kuma sai na abubakar ya ce ya rasulullahi ni ne nayi laifin ni ne mai laifin to wannan yana nuna maka irin yadda suka dauki wato girman magana yayin da suka yi magana taba zuciyar ɗaya daga cikin su tsoro suke ji wannan abin ya zauna a ransa ko bai yafe ba a jera na gobe kiyama wato allura ta tono garma ilau ta jawo ba to amma mu yanzu sakin baki mu ke yadda muka ga dama ga kowa wani baka taba zama da shi ba baka taba haduwa da shi ba baka taba labarin shi kawai take ji amma lokaci guda sai ka zo kai sauke masa inji da labarin da kaji na gaskiya da na ƙariya da ya inganta da wanda bai inganta ba ran da zai tsaya gaba ga Allah tare da kai me za ka yi kutar da kanka to shi yasa ibn qayyim ya ambaci wannan yace al zat, sannan alkhufuwat shi ne taku da muke tafiya da muke da kafafu inda za mu kai kanmu mu san cewa duk inda za mu kai kanmu wuri ne da zai jawo mana yarda Allah wuri da zai jawo mana ainihin karbuwa a gurin ubangiji ba guri ne da Allah ta'ala ya hana mu muje gun ba ko ya ce kada mu kusanci gurin idan muka yi wannan za mu shakka mu buɗe wa ainihin shi ɗan ƙofa Allah ta'ala ya shi mu Allah ta'ala ya samu dace sanin sun amin akan kalatan da mu ta farko a nan mako ta fito daga hannun malam nasiru da ke cewa malam menene matsayin mutumin da ya wuri matar da ɗansa ya saka haramun ne wannan mutum idan ɗa ya auri ya ya auri mace to ya zama haramun yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya haramta mutum ya aura duk wanda ɗansa ya auri mace tare da ita to haramun ne kuma ya ya aure ta cikin waɗanda Allah ta'ala ya haramta al-muharramatu bin nasab ya haramta mutum ya aure matar da ɗansa ya aura wanda yake ɗasa ɗansa na cikinsa to mutumin da ya wannan kaga yana sani, idan yana sani ya wannan ba wai saboda jahilcin eh, za a iya masa uzuri da shi ba ne to zama da shiga musulunci ba yana gurin da ba a koyar da su ba a yi masa uzuri in ba wanda za a yi masa uzuri ba ne Ya yi wannan da ganganci babu shakka a jefe shi za a yi a shari'a musulunci sai sako na abu abdullawa da ke samar akwai laifin da mace za ta yi ya zamto ta tsirar da hakinta na ciyarwa eh idan ta yaji ta gudu ta bar gidan mijinta idan mace ta yaji ta tafi ta bar gidan mijinta shi shikenan ta tsirar da hakinta na kwana ta tsirar da hakinta na ciyarwa ba mijin ba zai rika binta gidan bai na kai mata abinci a'a in tana so sai ta dawo gidansa ban tana gidan iyayenta ko inda ta gudu sai ta ce da kanta ko a ce da ita amma ba mijinta ya bata ba in shi ya ga dama ya ce zai rika bata a haka to wannan kuma shi ya ga dama amma dai ba wajibi ne, ta sare wa kanta hakkinta ko misali mijin yana da gida ya ce to ga inda za ta zauna ita kuma ta ce a ita a gidanta za ta zauna ita ba ta zauna a gidansa ba ta yadda ta dawo gidansa yayi yayi ta ce ita ba za ta dawo gidansa ba shi na ta sare da hakinta na ciyarwa ba lalle ya tsabinta can yana ba ta abinci ba in tana so ta dawo gidansa sai ci gaba da ciyar da ita amma don ta yi masa laifi haka a gida ta ba ta yi masa girki ba ko ya sa ta wani abu bata yi ba a gida wannan ba shi ne zai tsare da hakinta mutukar tana gidansa sai ta kuma wani take cewa ta kasance tana yin al'adarta ta kwanaki shida sai wani lokaci kuma ta tsaya a kwana biyar to bayan ta yi tsarki kuma yan kwanaki kaɗan sai ta ƙara dawowa shin lissafin sabuwa ne za ta yi ko kuma za ta ɗora lissafi ne akan ta baya na cikin watan ne in a watan ne ba wani sabon wata ba ne to waccan ce da bata ta saki dawo musamman ma a yanzu ana amfani da fil na tazarar haihuwa din nan suka da kirkita al'adar mata zama za ta zo wa lokaci guda ta tafi sai ga ta zo ta kamar ta dauke kuma sai ta kuma dawo ta dawo ita ce din da ba ba wai wata ce sabuwa ba saboda ka koda idda take ya zama na al'adar ta yi irin wannan ba ta ce in ta yi wannan wata ta zo a cikin wannan watan ta ce ai ta biyu bace sai abu bashir yake cewa shin akwai zaka akan wanda ya noma dankali ko kuma albasa dankali da albasa ba abinci bane da ake wato dogaro a kansa ba su bane ba ba kotu bane eh, dankali da albasa mabunkusa kasa ne kawai to in an noma su dan a sayar tun aka sayar abinda aka samu na kudin ya kai nisabi kuma shekara a hannun mai shi zai fi da masa zakka wasu abin da din a wajen jamhur jamhurin malamai ba a fitar masa da zakka sai ibrahim gizawa yake cewa malam yaushe ne karshen lokacin yin wutari shi ne lokacin da aka yi sallah asuba idan har mutum ya sallah asuba shi kenan sannan ya ce fa idza khashiya ahadukum as-subha wutar bi wahidatin fa yusalli wahidatan tutur lahu ma qad salla idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba to raka a ɗaya sai ta cike masa ta zama masa wutarin abin da ya sallata sai kuma Muhammad Mustapha yake tambayar shin gaskiya ne a cikin sabai a kodin da suke shekara suna yin azumi banda ranakun idi to ana rawaitowa wasu daga ciki a ce ya su muddara amma ba ba ne sunna ba sunna kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu siyam siyamu daud yasumu yawman wa yafdiru yawman mafificin azumi shine azumin annabi Dawud yau mutum ya yi gobe ya sha yau ya yi gobe ya sha wannan shine afdalu wato babu wani azumin da ya fi wannan amma ba mutum ya tsawon shekara yana yi ba ko da an samu daga cikin sahabbai din wanda watakila ba su samu jin hadisin ba sun yi irin wannan to wannan ba zai zama hujja da za ta kaɗe maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam maganar su tana gaba na'am Lauren take cewa malam matar da al'adar ta ta dauke dab da alfajar a Ramadan amma kafin ta yi wanka alfajar zai iya ketowa shin za ta dauki azumin wani ranar? Ina eh, ce ba ce za ka dau azumi sai ana da tsarki. Ba daga cikin sharaɗin ɗaukar azumi ba sallah ba ce sallah ce sai ka yi tsarki amma azumi ba sharaɗinsa ba sai matukar da ya ɗauke jinin shi kenan za ta yi niyyar azumi kuma daga lokacin ta ci gaba da azumin ta in yi so ta yi wanka sai ta yi abin nan. kawai ce malam an bani jiran kanti shin ya halatta na larci kuɗi a cikin kuɗin kantin ba tare da sanin mai gidana ba? wani yana da haɗari daga nan za ka iya ɗauka ma kashe kuma ka biya shi ba kudinsa ne ya kamata ya sani ya sani cewa za ka ɗauka ko kuma ya maka wani izini wanda yake na gaba ɗaya misali ya ce duk wata dai bukata da kan ganin kana da ita ba laifi karanta ko koda bai sani ba in ka dauka ba komai amma in bai sani ba har kana tabawa akwai hadari a ciki gaskiya galibi dan yakan shigo ta nan daga karshe kuma a samu babban matsala tsakanin mai kuɗi da mai kaya da wanda yake dan jira ko kuma shi ya zama ya ci hakkin wani kuma ya shiru ba tare da wancan ya sani ba kuma daga baya zo yana ta yan tambayoyi cewa to yanzu gashi ya zai ya mayar abin yana damansa bai san ya daɗauka ba yanzu kuma ya zai ya mayar mata to duk wanda nake jawo haka da in har kana buƙatar bashi ka tambaye shi ya shi ba haka ku kai da shi ba cewa ka rika ɗaukan kayansa bashi ko dukiyarsa bashi kana yin wani abu da yawa an samu irin wannan an cutar da wasu ta haka a ga ka amincewa mutum shi kuma sai ya buɗe kansa wata ƙofa sai rika yin daukan dukiyar tasu yana juyawa ba sani ba karshe ko zo a fada cikin wata asara ko mutuwa ta zo mutum kuma ba a san ya taba ba su iyalansa can ba su san ya ci kudin dan uwansa ba kaga duk wannan wani abu ne da bai kamata ba wanda haka rashin tabawa shine daidai amma ba ba daidai bane ya taba masa dukiya ko ya dauka da sunan bashi cewa wai azai nan ba ba hujja bace shi tambaya yake akan shi idan mutum ya auri mace sharifiya shi dan nasu shi ma ya zama sharifi kamar yaya me yake nufi da sharifiya yana nufin ita kan mazan Allah ce hmm. to nasaba tana bin uba ne uba ake abin nan ake dubawa ba uba ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da wannan hususiyar ake duba bangaren mace sai ake kiran jikokinsa a matsayin 'ya'yan samani kuma suka samu wannan abin da darajar mahaifinsu amma dai a sauran mutane ya uwa suke bi haka da mutum ya je ya auro wata hashimiya shi kuma bahaushe ne tantagarya ɗansa bahaushe ne shi ma ba zai zama ɗanshi hashimi ba sai shi kuma abu amma da yake cewa na son karin bayani akan faɗin Allah subhanahu wataala da ke cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu zuwa ƙarshe to aya ce daga cikin ayoyin suratu tauba da Allah ta'ala yi maganar munafikai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum allazina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatan lil zina amanu minkum والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم آآ آآ آه، آه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم لترضوا عنه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Allah ta'ala yake cewa daga cikin munafukai akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna huwa uzun suna cewa shi mai saura mai kwashe kwashen maganganu wata kowace magana aka ga masa sai ya yadda ne ma'ana uzun wato kunnansa na sauraron kowace irin magana ce ya yadda Allah ta'ala ya ce to ka ce musu uzunu khairin shi mai sauraro ne amma sauraron alkhairi sauraro na alkhairi yu'minu billah yana imani da Allah wa yu'minul mu'minin kuma yana gaskata mu'minai wa rahmatul lil ladzina amanu minkum kuma rahama ce ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim waɗanda duk suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da azaba mai radadi to Allah ta'ala da ya faɗi wannan cutarwa da munafikai cikin cutar da cutar wanda munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ambaci wannan cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam komai aka gaya masa kawai yarda yake kamar su ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambance gaskiya da ƙarya baya ganewa baya fahimta don haka ko mu muka ga dama mu je mu idan muka zo muka gaya masa uzurin mu zai yarda haka suke nufi suna nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai fahimtar abubuwa bane ba mai gane abubuwa bane komai ma aka gaya masa yarda yake to wannan cutarwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rage daraja ta martabar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa ya fi akmalul khalqi aqlan ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa basira ya fi kowa sanin gaskiya da bata ina gaskiya take ina bata take annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin wannan haka Allah ta'ala ce wannan cutarwa ce ga annabi suke yi sai kuma daga ba su zo suna rantse muku litardaw anhum dan ku yarda da su Allah ce fallahu wa rasuluhu a haƙo an yi rubuhu Allah da manzansa su suka fi cancanta su nemi yardarsu ba wai ku ba za su kuna suna muku rantsuwa cewa wallahi sun ba a haka suke nufi ba su kaza kaza kaza a'a Allah da manzansa su ya kamata su nemi yardarsu in har sun kasance mu'mini to sai tambayar Buhari Usman wanda ke cewa malam ya ingancin hadisin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya addu'a baya ajiye hannayensa har sai ya shafi fuskarsa na ce ibn hajar ya inganta shi na ba hadisi ɗaya hadisi akwai hadisi ibn umar ibn hajar cikin bulogul maram ya ka hadisi abdullahi dan umar a cikin sunan tirmizi ko jami'ar tirmizi sannan ya kawo ya yana da shahid daga hadisin ibn abbas a cikin sunan abi dawud a ah, shi da kansa ya yi faɗi cewa suna da launi sai ya ce ah, in aka haɗa hanyoyinsu biyu za su iya zama hatar ba wai inganci ya ba kalmar inganci galibi a hausance muka amfani da ita akan sahihi wato cewa ya hadisi in aka haɗa su su biyu za su iya zama hadisi hatar tare da cewa wasu malamai sun saba masa nan saboda duka ruwayoyin kowanne suna da rauni suna da rauni mai tsanani ruwayar tirmidhi shi karan kansa da ya kawo ta a cikin sanadin ta akwai wani ana kiran shi Hammad ibn Isa wanda malamai suka ce mai rauni ne yana da rauni sosai yana rawaito hadisai waɗanda suke manakir wato masu rauni kwarai da gaske a hadisin Abu Dawud wanda shine hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma hadisi ne wanda yake munkar abu dawud shi karan kansa da ya kawo shi ya ce hadisi ne wanda yake mai rauni yana cewa yana da hadisi mai rauni ne kuma ba ma kawai ya faɗi shafa fuska ba ne a cikin hadisin na abu dawud din ya faɗi wasu abubuwa ne eh, daga cikin abin da ya faɗa cewa latas surul julur kada ku sawa kada katan abin nan katanga ta daki ko abin nan garu na daki ka ku sa masa labule ka ku rufe shi da labule wala yanzuru ahadukum ila kitabi akhihi illa bi izni fa man nazara ila kitabi akhihi bi ghairi izni fa inma yanzuru fi an-nar wanda ya kalli littafin dan uwansa ba da izinin sa ba to ya kalli wuta sannan sai ya ce ku roki Allah da cikin da cikin abin hannunku wallahi bi a akufikum wala tad'u bi zuhuriha za ku roƙi Allah ku buɗe tafukan hannunku ku roƙe shi ka ku shi da cikin da cikin tafukanku sannan kuma kada ku dawo da su har sai sun kushe fuskokinku da su to haka hadisin yake wanda malamai duk sun da hadisin imam abin nan abu hatim a cikin ilal an tambaye shi game da wannan hadisi ce hadisi ne munkar yake ne mai rauni kwarai da gaske shi ya sa malamai ba su haramta sa labule a jikin katanga ba da sai hadisin ya inganta kaga zai zama hani ne la tasturul judur kusa labari a cikin sai zama wanda ya sa ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabin da malamai suke magana akan su cikin wannan matsala karhanci suke magana in babu bukata to in gurin da za a sa ba bukatar a saka kawai aka saka haka nan to suka ce makruhi ne amma ba wanda ya ce haramun ne saboda hadisin bai inganta ba to da hadisi ɗaya ne duk zuzin sa ɗaya ne shi yasa hadisi munkar da munkar ba za su zama hasan ba imam ahmad yana cewa al-munkar abadan munkar hadisi munkar har abada munkar Wannan hadisi ba ko hata yake cewa hadisi ne munkar haka na shi kansa abu dawud shi ma abin da ya faɗa kenan wannan hadisin duka biyu suna da launi kwarai da gaske hadisai idan suka zama suna da launi mai tsanani to ba za su tashi juna ba da a ce su bai yi tsanani ba to shine in aka haɗa su su tashi junan su tashi junansu hmm. ta nake cewa shin ya halatta a rera karatun hadisi kamar yadda ake rera na alkur'ani wasu malaman sun faɗi haka wasu daga cikin malamai an tambaye shi ya halatta ya ce eh, ya halatta amma dai ba haka shi alkur'ani shi aka ce a rera alkur'ani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce zayyano alkur'ana bi aswatikum fa inna husna sauti yazidu alkur'ana husna yazidu alkalama husna ku kyautata alkur'ani ku kawata alkur'ani da kyan da kyakkyawan ku, domin da daɗin murya tana karawa magana kyau to annabi sallallahu alaihi ya umarci a kyautata karatun alkur'ani har ma yake cewa mallam ya tazanna bil qur'ani laysa minna wanda bai kyautata karatun qur'anin sai rera shi ba to ba ba cikin mu at-tazanni bil qur'ani shine karanta qur'ani tare da bashi haƙoƙi don haka waccan magana da wani malami ya faɗa na cewa shi ma alkur'ani za a yi masa idigami da gunna da isfa'i da maddi wannan galibi malami ba su goyi bayan maganarsa ba saboda ka shi alkur'ani shi ake ma wannan shi ake karanta shi da murya mai daɗi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari mutumin da yake karanta alkur'ani da murya mai daɗi yana rera shi to Allah yakan saurari wannan haka wannan shi ne alkur'ani ake yi amma ba da za ka ji wani ya ja ya rera ka ce ya yi sabon Allah amma dai ba a sashi ba eh. sai sakon Mustapha Haye yake cewa malam wanda ya saba yana yin sallolin rawatib sai bai samu yayi ba shi zai iya rama ba? a rati ba ba a ba in ka zahar ta wuce baka yi sallar da kake yi ba kenan sai ka bari sai kuma ta gobe kai ba alamar akwai sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba al ya kasance ya karama ta ko da bai samu ya musallaci ban yaje gida ya karama amma dai ba ba wai sunna bace cewa sauran sallolin rawatib idan mutum ya manta su ya rama su sai shi kuma wani yake tambayar cewa shin hadisi ne ce duk wanda ya zina da yar wani sai an yi da yarsa ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi wasallam ba ce da wanda ya zana akwai maganganu irin wannan da kuma wasu maganganu ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya zana da yar wani sai an yi tashi amma ba hadisin maza Allah ne na bai faɗa haka ba kuma wala ta taziru wazratun wajira ukura Don shi ya yi zina ba sharaɗi bane kuma yarsa wannan laifin nashi shi kuma ta shafi ta shafi yarsa zai iya zama ya zama mai laifi ya kuma ta zama mai laifi ba babu laifin da ya ke kafirci amma zai iya sa a samu uba kafiri uwa kafira amma ɗaɗa musulmi iyayensa duk ba zama musulmi ba sahabbai da yawa sun kasance manyan sahabbai masu masu abin da amma iyayensa ba su musulunta ba iyayensa ba su min khalid ibn walid alwalid walid ibn mughira babansa ne da Allah ta'ala ya ya saukar da ayoyin alkur'ani ya kwankwashe shi sosai a ciki zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda kwankwasa ce mai karfi sosai Allah ta'ala ya wa walid bin mughira amma dan sa Khalid ibn Walid saifullah ake ce masa takobin Allah ah, Abu Jahal dan sa yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yi jihadi bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina abubakar yana daga cikin komandojin sayyidina abubakar amma ubansa har gobe abu Abuja, ake ce masa fir'auna da al'umma ah, umayya ibn khalaf shi ma yana daga cikin manyan sahabbai waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa safwan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to suna nan da iyayensu sun mutu kafirai amma ‘ya'yansu kuma suka zama sahabbai to idan har kafirci bai shafi ɗa ba don mai zina uba za ta shafi ɗansa kafirci shi ne mafi girma da zina amma bai ba a ce idan mutum ya yi kafirci ba sai ɗansa ya yi kuma sai a ce idan mutum bai yi zaɗe mutum ya yi zana dole sai ‘yarsa ta yi zan ka ce za a yi da ‘yarsa ma'ana ita ma ita za ta yi zana tunda za a yi da ita ma'ana kana nufin za a tilasta ta wanda ake kake nufi ba ma'ana ita ma za ta zama eh, lalatacciya ba ba ne sai sakon ibrahim yusuf birgit yake cewa malam wanda ke karatun alkur'ani idan an yi masu sallama zai amsa ƙwarai da gaske ana karatun ƙur'ani ba ce ka a tsaya an sa sallama ba shi alkur'anin shi ne ya ce da kai in an ma sallama ka ansa saboda ka umarnin ka bi shi abin da kake karanta ba ce wai za hoyi tun bi hayyacin fa bai a ahsana na auren idan aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da wacce tafi wadda aka yi muku kyau ko kuma ku mayar da wacce aka yi muku ɗan. ɗin ka shi ƙura'anin da karanta shi ya baka wannan umarnin Allah ta'ala shi ne ya baka wannan umarnin da aka yi aka yi maka sallama sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ka ci gaba karatunka kuma dan dalma ke tambayar shin ya halatta masu yankan farce su yanke wa mata farcen wannan ai ko an ce maka ya halatta kai ma za ka yi tantama namiji ya kama hannun wadda take ba muharramarsa ba ba matarsa ba wani haramun ne haramun ne a musulunci ka je ma'aikin ta yanke mata mana ko ɗanta ko yatta nisa su ta kira mai yankan bacci ta bashi kuma ita ma in tana sau kanta ka in karka ga ana haka to kai nasiha ka hana sai abdul abubakar ibrahim da sharif yake cewa malam menene hukuncin cin namun kwado a musulunci namun kwado a gurin imam malik yana ga babu komai a ci kwado da duk wani abin da yake a ruwa yana ga babu komai ya halatta saboda Allah ta'ala yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku abin da za ku farauto a ruwa abincin cikinsa kayan jin daɗi ne gare ku wadda aka shi a gurinsa babu wani abu wasu gurin wasu wasu malamai kawai ma muhammad da wanda suka goya masa baya suna ga bai halatta ba sau akwai hadisi cikin hadisin imam ahmad da annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisun hadisin abdurrahman ibn usman al-qurashi kuma wannan wani likita a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ya ambaci kwado yake cewa ana hada magani da shi fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl ad-dafta annabi sai ya ce a an kada aka shi kwado to wannan yana daga cikin hujjar Imam Ahmad cewa bai halatta a ce shi ba saboda annabi ya ce ka aka shi wanda wasu malamai sun ce da abin da annabi sallallahu alaihi ya hana kashewa to bai halatta a ci naman ba inda za a ci naman sai an kashe shi to ba za a ci naman ba to imam Ahmad shi yana ga yana ga abin nan yana ga bai halatta ba amma imam Malik shi a a fahimtar sa ya shiga cikin saidar bahari tunda yana rayuwa ne a cikin ruwa saboda ka shi yana ga za a ci za a ci shi za a ci abin nan ah, kada duk yana gaba bu komai waɗanda suna gaba za a cewa sunan ke cewa matar da mijinta ya haura wata hudu bai kusance ta ba yaya matsayin aurenta kuma wani mataki ya kamata ta ɗauka mm, tana nan a matarsa ba cewa ya sake ta ba in har ya kai wata hudu ba kula ta to matakin da za ta ɗauka shi ne ta nemi haƙƙinta ta je wurin waɗanda suke na sama da shi ta kai kokanta a kirawo shi kuma a matsa masa lalle ya janye abin da yake ya dawo ya kulata idan sun kasa to alkali na iya raba auren har ta ke ta abin da ta ce ba ta haƙura ba ko ba za ta zauna a haka ba to tana da haƙƙin ta kai ba alkali shi kuma alkali yana duba kesin idan har ya umarce shi bai bi umarni shi ba to zai iya raba auren sai kuma sakon hassan ahmad umar yake cewa malam wani asar ne ya ce sabai sun je wani tsibiri suka tarar da dujjal a daure kuma ina ingancin wannan magana to wacce na sani hadisin fatima bin tuqais hadisin tamim ibn aus na dari tamim aus wanda annabi sallallahu alaihi ya ainihin ya ya rawaito hadisin daga wajensa shi ya ga annabi sallallahu alaihi lokacin shi ba musulmi ba ne daga baya musulunta ya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka gani a wani tsibiri to daga ciki akwai dajjal akwai jassasa wannan dabbar wanda jikin ta gashi ne to ya gaya wa ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ba da labarin hadisi ne yana cikin yana cikin muslim wanda ake kiran shi da hadisul jassasa hadisan fatima bint qais radiyallahu ta'ala anha saboda hadisi ne ingantacce sai wannan shi kuma yake cewa wato ashiru mahmud yake cewa da Allah malam a taimaka mana da cikakken bayani akan ayar nan ta cikin suwatar rat da yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala yana faɗar ah, irin abin da ya sanya wa ɗan adam a gabansa da bayansa waɗanda suke kiyaye shi a ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yake faɗa Allahu ya alamu mata hamilu kullu umsa wa ma tazidu al arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi maqdar alimul ghaib wa shahadatu kabir al muta'al sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil layli wa sarimun bin nahar له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الزوق الشغاية وقالت الله تعالى يفدي ففادا إلى من سب دي سن أبن ديكي تكين تكين مجي أبن ديكي ما تحمل كل أنسى وما تزيد الأرحام وما تزداد أبن ديكي ما هي فاتكي رجي وادا أبن ديكي قارا وادا wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a gurin ubangiji yana nan gwargwadon sa yadda ubangiji ta'ala ya ainihin kimanta shi ya aje shi yana nan sananne a gurin Allah alimul ghaibi wa shahada ubangiji ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari kabirul muta'al babba ne kuma wanda yake madaukaki Allah ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi daidai ne a gurin Allah cikin ku wanda ya bayyana magana wanda ya boye magana ko wanda ya yi ta a fili a sarari wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake boye a cikin dare wa wasaribin bin nahar ko wanda ya shiga wani ɗakinsa ko kogonsa yake magana a cikin da rana Allah ci duk ɗaya ne a gurinsa babu wani abin da zai ɓoye a sa sannan da ya faɗi faffaɗan iliminsa wanda ya kewaye komai ya sanin sai kewaye komai na ɓoye da na sarari na cikin dare da na rana sai ya ce lahomu aka ba min bai dai kuma dan adam yana da mala'iku waɗanda suke gabansa wanda suke tare da shi min bayani da wa min khalfi suna gabansa wasu suna bayansa wato mala'iku da Allah ta'ala ya lahu min amrillah min amrillah abi amrillah suna tsare shi da umarnin Allah suna tsare shi daga abin da zai cutar da shi da wani abin da zai cutar da shi na daga shaidanu to sukan yi gadin dan adam su tsare shi daga wannan ba ɗan adam bayan abin da Allah ta'ala ya sani dangane da shi to kuma ya sa mala'iku mala'iku din nan mu'aqibatun ne wannan ya tafi ya ta'aqabu wato wannan in suka zo suka yi aikin suka tafi da rana da daddare kuma wasu su zo su ma suka yi aikin su zuwa safi suka tafi wasu su zo haka haka Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna rotating akan akan dan adam su suke kare shi daga wasu abubuwan da bai san a haɗarin da ya doso shi ba su wannan mala'iku da Allah ta'ala ya sa tare shi su ki kaɗe masa waɗannan abubuwa shine mu'aqibat al mu'akibat ba su ne raqibun atid da Allah ya faɗa ba a cikin suratul qaf sai ma yalfuzu min qawmi ila ladayhi raqibun atid waɗannan su kamar yadda Allah ta'ala ya ce raqibun ne atid su atid koyaushe suna tare da mutum ba sa waɗannan kuma mu'akibat ne ya ta'aqabuna fikum almala'ikatu bil-laili wan-nahar kamar da annabi ya faɗa su waɗannan zo ne na yanzu suka gama aikin su da safi masu aikin azabin nan aikin safi su zo su yi masu aikin rana su zo su yi kuke ce musu ne wala su? sako wanda suke suke yi da safi yi. eh akwai wanda suke na safi akwai wanda suke yi na rana da na dare yawa shi ka gaba ku kaɗai kuka fara ba <laughs> ko da bala'i ba suna irin wannan to duk ɗan adam yana da wannan kayanan kana yi a gidan rediyo su kuma mala'iku suna yi a tare da kai shine ma'anar mu'aqibat din ayyata akabuna alai waɗannan su waɗannan su tafi su aikin su shine kare kare mutum daga wasu abubuwa da za su taho kansa wanda baya ganin su akwai eh, kokai da suke su ma yawo halitta ne na ubangiji cikin su akwai shirirai akwai ashararai kasan a cikin mutane yan adam akwai waɗanda suke yin iska barayi yan daba za su yi cutar da shi to haka na a cikin waɗannan halittu to waɗannan mala'iku sukan sukan kare shi daga wannan amma da izinin Allah ba wai suna yi ba bane sai abin da Allah ta'ala shi sa wani lokaci abin zai iya samun su idan Allah ta'ala ya ce a ku wannan abin ya same shi shi yasa cewa mahum bidarrin bihim ahadin illa bi iznillah sau ka ba za shi dan ko aljan ya iya rige mutum wani lokaci ka ga ya samu to wannan da umarnin Allah bai bai ba su dama su kare shi daga wannan ba amma abinda suke yi da yawa wanda bai sani ba suna ta yi shine da ayi take magana zuwa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin abinda yake tare da mutane har sai canza abin da yake tare da kansu wato idan mutane cikin wata ni'ima suke suna rayuwa cikin wani jin daɗi Allah ta'ala yana ba su abinda suke so to Allah ta'ala ba zai dauke wannan ni'imar ba daga kansu zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan wata ni'ima ce suke ciki ubangiji ta'ala ba zai dauke musu wannan ni'imar ba su dawo cikin bala'i da wahala sai sun canza su ta karan kansu wato abubuwan da da suka sa Allah ta'ala ya ba su ni'ima sun canza su to sai kuma ubangiji ta'ala ya ba su akasin wannan to haka nan idan cikin wahala suke suna cikin wayo a asu suna neman agaji suna neman taimako to fa ba za su samu abin da suke so ba na taimakon ubangiji har sai sun canza su ma daga yanayin da suka yi suke ciki wanda ya jawo musu wannan abu idan yawan sabon Allah suke da yawan bijirewa Allah da yawan laifuffuka to har sai sun canza sun gyara suka gyara wanda su waɗannan laifukan da suke so suka jawo Allah ta'ala ya saukar musu da wannan abun to shikenan suka canza sai Allah ta'ala ya abin nan sai yasa Allah ce falamma nasu ma zikiru bihi ta'ala alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun haka ubangiji ta'ala yana iya sakan maka wani abu lokaci guda ka sani ba saboda wani abin da kai kai kuma na laifi ko na mantuwa da na shagala da rabkanwa da abin abinda ake gaya maka ko watsi da da ake gaya maka na gaskiya saboda haka wannan ka'ida ce da ubangiji ta Allah ya sanya wacce take gudanar da rayuwa ta bil adama ko gudanar da rayuwa ta halittar Allah gaba daya inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma anfusihim sunna ce ta ubangiji sunna ce kauniya wace su sunna ce sunna ce kauniya sunna ce ta ubangiji da take gudana a rayuwar dan adam Allah ta'ala ba zai canza masa yanayin da yake ciki ba har sai in ya canza shi ta baran kansa shi yasa wani malami yake cewa mu dawlatal islam fi fi nufusikum taqum lakum ala ardikum eh, ga yan uwansa suna fafutukar su kafa daular musulunci yace to ku fara kafa daular musulunci a karan kan ku tukunna wato ko ku gyaru in kuka gyaru sai ku ga daular musulunci ta yi samu a kasar ku amma in har ko a karan kan ku ku gyaru ba ku da kanku kuna kike ta dokar musulunci to kuma musulunci za ku ce ku zo ku kafa to wannan sunna ce ta ubangiji idan muna so mu samu gyara to mu gyara halayen mu abin da muke ciki wata rayuwa ce wadda ba ma santa to mu yi kokari mu gyara tsakanin mu da Allah mu bar abubuwan da ba su da kyau mu gyara halayen mu to sai mu ga cewa gyara ya samu da ikon Allah ta sai tambayar da zo daga hannun bashir yake cewa yana tambaya ne akan hukuncin yin gini akan kabari a gini akan kabari bai mm. halatta ba aka kawai a zo a yi gini idan kabarin idan ginin ne yazo abin nan kabarin ne yazo samu ginin wannan babu komai ba a ce sharadi sai an sai an rushe ba kamar yadda kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ba daga baya ne aka zo aka gina ba shi ginin ne zo abin nan shi yazo tarar da ginin da dakin na Aisha ne ko gidan na Aisha ne ta fitar da bangaren da za ta zauna a sau bangaren kuma sai ta bayar aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda an ji annabi sallallahu alaihi wa cewa annabawa ana binne su a inda Allah ya karɓi ransu Allah ya karɓi ransu a cikin ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne shi anan to kaga ginin ya riga shi to amma idan an riga kawo kabarin to ba za a zo kuma a mai da shi ɗaki ba a kewaye shi a yi masa kubba a yi masa kofar shiga da fita wannan baya daga cikin abin da sunna ta koyar. alhamdulillah malala ya saka da alkhairi kuma sauraro duka duka a nan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin salama kuma dai za ku iya aiko da naku tambayin akan lambobin wayar da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu kuma cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na rama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen adinin musulunci na gidan radio rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a na fm da kuma shi malamin namu wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko wato a sheik dr sheik muhammad san Umar jelimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da adinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai kuma bashir idris ungogo wanda ya hidimar tattara mana sautin akan na'ura ana shigar da na kasance tare da kuna ke cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إنا لله وإنا إليه